Urriak amasei gaur asteazkena da, eta hau berrion albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna. E, 2013ko San Fermiletan ikorrina jarri izana leporaturik e, Berriozarko bizilagun bat atxilotu zuten atxokoan. Natxo Barriuso Berriozarko bizilaguna Iker eta Xabi Gartzia Anaiak Inigo Balbas, Mikel Valdivieso eta Josu Grazia dira Polizia Nazionalaren eta Udaltzaingoaren eskutik atxilotua izan zirenak Uztailaren seian, an Txupinazoan Udaletxe Plazan eskegi zen iku ikurrina erraldoiarekin erlazionatu dituzte sei lagun horiek desordena publikoa eragitea egozten diete. Arratxaldeko seietan, iruña askatasunez herri mugimenduak eta atxilotuen zeniden naiz lagunek elkarretaratze jendetsua intzuten iruñeako udaletxe plazan. Berreun pertsona inguru bildu ziren atxiloketak salatu asmoz. Atzo gauean, jakin izan zen Patrizia Perales, Iruñako bilduko zinegotziak inputatu gisa deklaratu beharko duela gaur goizean txupinazo egunean, desordena publikoak eragitea egot, egotzita. Hortxe, Iruñea askatasunez, herri mugimenduaren esanak atzokoan. Seis jóvenes de Iruña han sido detenidos, presuntamente relacionados con los incidentes, como han querido llamar ellos, ¿no? al despliegue de la Icurriña el 6 de julio en San Fermín. En esta ciudad vemos que hay ciudadanos de primera y de segunda, como nos demuestran día a día, y este no es el modelo por el que queremos trabajar. Queremos trabajar por un modelo donde se viva desde la convivencia, desde el respeto entre diferentes. No sabemos si los detenidos son los que pusieron la icurriña o no, lo que sí sabemos es que fue una acción imaginativa, creativa y pacífica. Se queda muy claro aquí quién emplea la imaginación y quién emplea la violencia, ¿no? Nosotros tenemos claro que la, desplegar la icurriña no es ningún delito. Masterclass irakazpen eskolak. Fizberen programazioaren baitan aurten lehenengoz nobedade gisa masterclass irakaspen eskola antolatu da soziologo den Ricardo Feliu izango da klase hauen dinamizatzailea irakaspen eskola hauen helburua zinema dokumentalaren aldi klasikoko joera nagusien ezaugarriek aztertzea izango da besteak beste realismo poetikoa dokumental etnografikoa dokumentu soziala zinema begia dokumental erreformista eta iri sinfoniak Kurtsoa aurriaren emezortzi eta emeretzean kulturgunean egingo da ostiralean, arratsaldeko osietatik zortzietara larun batean ordea, goitzeko amaiketatik eguerdeko ordu batak arte. Inskripzioak, sei laroi tamar, sei hogeita lau, iru amabi telefonoan, bi euroren truke, adi inskripzioak data gaur bukatzen dira. Eta fiberekin jarraitu edizio honetan proiektatuko diren labur metraiak eh, aukeraturik daude dagoeneko. Jaialdian proiektatuko diren labur metraiak aukeratzea hilabete luzeko lana izan da fitbeko kidentzat asko eta asko ziren aurkeztutako labur metraiak aukeratuak urriaren nogeita irutik hogeita seira berriozarko auditoriuman ospatuko den jaialdian ikusgai izango ditugu jaialdiko programa irubebikoitz.fidbe.com morri aldean kontsultatu daiteke. Eta gaur bertan, eh, egingo deniz eh, hitzaldiarekin itzaldiarekin, eh, e, martza hartuko diote kurtsuari berriozarko Ateneoak aspektos irretos del proceso de paz horixe berriozarko Ateneoak prestatu duen lehenengo itzaldiaren izenburua lokarriko ana Elbira izango daiztun hemen txelkarrizketaldian izan dugun ana Elbira justuki gaur kulturgunean arratxeleko zazpitan egingo den itzaldian eh, Euskal Herriak bizituen bake prozesua zariko da ana. Iluna antzerki taldeak eh, kamioneta imanta antxeslanarekin e, eh, berriozaren. Auditoriumean ikusgai izango dugu obra ostiralean gaueko bederatzetan antzeztuko dute eta larun batean ordea e, arratsaleko zortzi, zortzi territan lehiatilan bertan egongo dira sarrerak salgai justuki 6 euroren truke. Eguzki Plaza Elkarteak irratigintza tailerra antolatu du. Eguzki Plaza Elkartearen komunikazio proiektu komunitarioaren barne berrioza irratia herriari ireketzeko asmoz elkarteak irretikintzako tailerra antolatu du formakuntza teorikoen aurriaren nemezortzean egingo da entonazioa, temporizazioa eta bestelako gauza teknikoak landuko dira honetan. Urriaren emeretzean goizean taller praktikoa egingo da programa simulakroa egingo dute parte hartzaileak. Izena emateko epea <clears throat> irekita dugu, dugu baina gaur gaurkoan itxi egingo dugu eta inskripzioak egiteko berriozar erratia abilduak gmail.com emailean izena bizenak nahi telefonoa dira bidalebi beharreko datuak. Kirolaz mintzatuko gara orain e, eh, berriozart dekatron lehenengo padel txapelketa 2000 amairuko iraia. Bai, eta emakumezkoen kategorian txapeldunak, padel txapelketan txapeldunak, maite eta Jerusalen eta gizonezko kategorian txapeldunak ordea Xabi del Fresno eta Aitor izan ziren. Eta berrezarko txirrindulari taldearen ateraldia. Bai berriozarko zarko txirrindulari taldeak hurrubasara antolatu du ateraldia interesatuak larun batean goizeko zortzitan eguzki plazara hurbil daitezela. Eguraldiaz mintzatuko gara orain garazi, zer digu iragarpenak gaurkoa? ba, zerua tarteka odeitzu izango dugula, baina odeitzan dituzu hango zegu egunaren bigarren zatean, noiz behinka euri txikiagiteko egiteko probabilitatea ere izango dugu. Mendebal osagaikoa ezea ulbizi biliko da ego mendebaldekoa nagusitu egunaren lehen zatean, eta ipar mendebaldekoa bigarren, bigarrenean. Temperaturei dagukionez maksimoa gutxi edo nahikoa egoko dira berez gaurko unean epel, epeltasuna Alaxe da bai, eskerrik asko grazi. Ongi da. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko eun punto zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Mm.